U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 put uputi, on je upućen, a koga on azza wa pravedno u zabludi ostavi, nema to ko će takvog na pravi put uputiti. Allahovi robovi, ovi koji vjerujete Allaha se istinski bojte i nemojte umirati nikako drugačije osim kao predani pokorni muslimani.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 Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala, i znajte da on subhanahu wa ta'ala je o svemu dobro obavješten i da on subhanahu wa ta'ala dobro motri. Ovi koji vjerujete Allaha se istinski i istinu govorite, pa će vam Allah djela vaše ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se bude Allahu pokorao i poslaniku njegovu, istinski je uspio i znajte da je najistinitiji govor Allahov govor, a da je najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a da su najgore stvari pod i novotarije, stvari neutemeljene na riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječima njegova poslanika alaihi salatu wa a onda su nepravedno i bez znanja pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu sallallahu alaihi wa sallam. Allahovi robovi, Allaha subhanahu wa ta'ala se bojte, izvršavajte ono što je on naredio, a klonite se onoga što je on subhanahu wa ta'ala zabranio o sine Alla Allah subhanahu wa ta'ala te je stvorio u skladu najljepšim i obličje ti dao i lik tvoj lijepim učinio, jelima te ukusnim obskrbio, pa šta je tvoj zadatak i šta je tvoja odgovornost u životu? U istinu, to je velika odgovornost, jer ti si na sebe preuzeo i ponio težak emanet, koji su odbili ponijeti nebesa zemlja i planine i pobojali su se od njega, a ponio si ga i prihvatio ti. Zato tebi pripada nagrada ako ga budeš kako treba čuvao i obavezu prema njemu izvršavao ili pak bolna kazna ako ga budeš zapostavio i obaveze prema njemu zanemario, počinjena su ti sva stvorenja i bića sa svim njihovim vrijednostima i koristima, da ti budu na pomoći u nošenju tog emaneta i izvršavanju obaveza prema njemu, pa da li onda znaš o kakvom se emanetu radi i kakva nagrada čeka onoga koga bude pazio i čuvao, a kakva opet kazna čeka onoga koga bude zanemario i zapostavio. To su obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema robovima njegovi kojima te je uzvišeni Allah zadužio pa koji svjestan budeš bio te pazio i izvršavao bit ćeš od onih koji o amanetima i obavezama svojim brigu brinu, koji će džennet naslijediti i koji će u njemu vječno boraviti, a ako ih budeš zapostavio i zanemario, bit ćeš vraćen u najniže nizine, uzvišeni veli prevodu značenja ajeta, mi čovjeka stvaramo u skladu najljepše, zatim ćemo ga u najniže nizine, u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna. Allahov robe, uzimanje abdesta, jeste emanet, klanjanje namaza, jeste emanet, Izmirivanje obaveze prema onima kojima pripadaju je emanet, a najvažnije od tih obaveza jesu one koje je Allah subhanahu wa ta'ala preporučio u njegovoj savršenoj knjizi rekavši i Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite i rođacima i siročadi i siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim i drugovima i putnicima, namjernicima i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Ovaj se ajet naziva desetopravni ajet jer sadrži deset prava ili obaveza obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema roditeljima, prema rodbini, siročetu, siromasima, bližnjim i daljnjim komšijama, drugovima, putnicima, namjernicima i robovima. Što se tiče prava svevišnjeg ili obaveze prema njemu, to je najveće i najznačajnije pravo i prava obaveza a podrazumijeva da samo njega subhanahu wa ta'ala obožavaš i da mu ništa kao druga ne pripisuješ i to je ono zbog čega si stvoren. A ibadet robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala koristit će njegovu vlasniku samo onda ako bude učinjen sa punom iskrenošću bez imalo primjesa velikog ili malog širka, a uzvišeni veli klanjaj se samo Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru, iskreno ispovjedanje vjere duge Allahu i kaže uzvišeni reci ja sam čovjek kao i vi i meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka klanjajući se gospodaru svome ne smatra njemu ravnim nikoga. Stoga će onaj ko se ne bude pokoravao i robovao Allahu subhanahu wa ta'ala, robovati nekom drugom, bilo šeitanu ili strastima ili požudama ili prohtjevima, ili kipovima, jer čovjek je neizbježni rob ili svome gospodaru ili nekom drugom. Robovanje njegovo svome gospodaru i stvoritelju predstavlja čast, slavu i ugled, dok s druge strane njegovo robovanje nekom drugom predstavlja poniženje, sramotu i propast. Nakon prava uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala slijedi pravo roditelja, odnosno obaveza prema njima, a podrazumljiva sljedeće ispunjavanje, ispoljavanje poslušnosti i dobročinstva prema njima, otklanjanje od njih svega što im smeta i izbjegavanje da im se uvreda ne nese bilo riječu ili djelom, a sve to je opet usluga i protiv vrijednost za dobročinstvo koje su oni činili tebi onda kada ničim nisi mogao sebi korist ni ti štetu od sebe otkloniti. Odnosno, kada nisi ni pravio razliku između onoga što je štetno i onoga što je korisno, tada si bio u takvom stanju, oni su te odgajali i o tebi se brinuli, pa uzvrati im dobročinstvo njihovo i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Zatim dolazi poslije haka roditeljskog, pravo rodbine i rođaka, odnosno obaveze i dužnosti prema njima, a to su bliži rođaci sa kojima te veže srodstvo po ocu ili po majci, kao što su djedovi, nene, amiđe, tetke po ocu, dajiđe, tetke po majci, tako dalje. Obaveza je tvoja prema njima da održavaš sa njima rodbinske veze i da im činiš dobro i metkom, posjetom, selamom i ostalim oblicima dobročinstva, bilo riječju ili djelom. Zatim dolazi pravo siročadi, maloljetne djece koja su izgubila očeve, a ogleda se u dobročinstvu i samilosti prema njima, brizi i starateljstvu o njima, zaštiti i čuvanju njihovog imetka te njihovom njegovanju i odgajanju, za sve to slijedi velika nagrada, jer je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao ja i skrbnik jetima bit će u džennetu kao ova dva prsta pokazavši na kaži prst i srednji prst zatim dolazi pravo siromašnih a to su oni koje je nužda i potreba osiromašila i ponizila njihovo pravo, odnosno dužnost prema njima ogleda se u saosjećanju i dobročinstvu prema njima, u dijeljenju sadake i brizi o njihovom stanju. Muslim u svom sahihu prenosi odebu Ebu radi Allahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi rekao Onaj ko se brine o udovici i siromahu jeste kao muđahid na Allahovom putu, a mislim da je rekao Veli Ravija, kao onaj koji neprestano klanja i onaj koji neprestano posti. Zatim slijedi pravo susjeda ili komšije da mu se dobročinstvo čini i da mu se zlo i šteta ne nanosi, da se ne vrijeđa, u hadisima navodi se preporuke dobročinstva prema komši i oštra i teška prijetnja onome ko ezijeti svoga komšiju. Prenosi se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao tri su vrste susjeda susjed koji ima tri prava susjed koji ima dva prava i susjed koji ima jedno pravo što se tiče komšije koji ima tri prava, to je komšija musliman i rođak, njemu pripada pravo susjedstva, pravo rodbinskih veza i pravo islama. Susjed koji ima dva prava jeste susjed musliman, njemu pripada pravo islama i pravo susjedstva, i susjed koji ima jedno pravo jeste susjed nevjernik. Njega seduje, to jeste njemu pripada samo pravo susjedstva. Zatim dolazi pravo druga ili prijatelja, a to je saputnik ili pratilac na putu. Njegovo pravo ogleda se u lijepom druženju s njim i dobročinstvo prema njemu. Zatim pravo putnika, nevjernika, a to je musafir koji u prolazu nailazi pored tebe, zatim pravo putnika, namjernika, zatim pravo putnika, namjernika, zatim pravo onih koji su u vlasništvu čovjeka, kao što su robovi i hajvani, a njihovo pravo je da im se dobročinstvo čini, da se lijepo i blago s njima postupa. Poslanik sallallahu alaihi me kaže neće ući u onaj ko se loše odnosi i postupa, a uzvišeni veli Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Uzvišen neka je on odriče svoju ljubav prema onome ko se oholi i hvališe, a to je onaj koji je uobražen i ohol, koji se ponosi i diči samim sobom, a napada i vrijeđa ljude, a istakao je Allah subhanahu wa ta'ala baš ova dva svojstva oholost i hvalisanje zato što ona navode onoga koji ih posjeduje na izbjegavanje i okretanje glave od rodbine, siromaha, susjeda i drugih koji su spomenuti u ajetu, pa ne postupa lijepo s njima i ne čini im dobročinstvo, kazah ovaj govor Allaha molim da oprosti ime ovo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد والله ربه ova prava odnosno dužnost i obaveze koje su navedene u ovom ajetu, najvažnije su i najznačajnije emanet koji si ti na sebi preuzeo, pa trudi se da ga lijepo ispuniš i obaviš onako kako ti je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio riječima Allah vam zapovjeda da emanete predajete onima kojima i pripadaju. O ti koji se trgovinom baviš, znaj da ti je ukazano povjerenje emanet nad tvojim imetkom, pa lijepo postupaj s njim i na propisan način i ukazano ti je povjerenje nad tvojom kupovinom i prodajom, pa drži se iskrenosti i nemoj varati i nemoj poslovne saradnike svoje obmanjivati, nemoj na mjeri i vagi umanjivati, pa da budeš od onih koji primjerenju zakidaju i koji si zaposlen, znaj da ti je ukazano povjerenje na tvojim poslom, pa ga lijepo obavljaj i na tražen i poželjan način. Nemoj otežavati i komplicirati poslove onih koji ti se obraćaju. Nemoj davati prednost i pokazivati naklonost prema snažnim i moćnima, a pocenjivati i omalovažavati slabe i nemoćne, Ne uzima je mito jer je to zabranjeno i odvratno i izaziva Allahovo proklestvo i njegovu sržbu prema onome koga uzima, koga daje i ko se za njega zalaže. O ti koji si otac, ukazano ti je povjerenje nad tvojom djecom, pa ih lijepo i u dobru odgajaj, podučavaj, vaspitavaj, udalji od njih sredstva zla koja će iskvariti njihov moral. Allahovi robovi, istinski Allaha subhanahu wa ta'ala se bojite, nastojite da zaslužite njegov oprost i njegovo zadovoljstvo. O vjernici, Allah i Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte. Znajte da postoje dvije vrste emaneta. Jedna je vrsta koju čovjek obavezno preuzima od momenta kada postane punoljetan i nosi je sve do smrti. Tu ulazi sve ono čime ga je Allah subhanahu wa ta'ala zadužio, obavezao da samo njega obožava, da se samo njemu pokorava, ne, ne pripisujući mu nikoga kao druga, da izvršava njegova naređenja, a kloni se onoga što je on subhanahu wa ta'ala zabranio, da čini dobročinstvo svojoj braći muslimanima i da izbjegava sve što će im navoditi naštetiti, da se drži iskrenosti u svom poslovanju i svojim odnosima s njima, te u davanju savjeta i upustava i da ne nasrće i ne napada na njihov život, njihove imetke, njihovu čast i njihove tajne. Ovu vrstu emaneta nose i preuzimaju svi oni koji su šarijatom obavezni. Što se tiče druge vrste emaneta, to je posebni emanet i obuhvata ono što čovjek po svojoj slobodnoj volji i slobodnom izboru preuzima na sebe, kao što je čuvanje povjerenih stvari, briga o slabim i nemoćnim, kao što su jetini i njima slični, briga o vakufima i oporukama, obavljanje općih i posebnih službenih zadataka i poslova, obaveze koje čovjek preuzima na sebe putem najamnine ili poslovnog ugovora, dugovi koje preuzima na svoju savjest, tajne za koje se obaveže da će ih čuvati i da ih neće otkrivati i širiti, obaveze, obećanja i ugovori za koje se čovjek zajamči pred drugima. Musliman je dužan čuvati ove emanete i vjerno i u potpunosti dostaviti njihovim vlasnicima uzvišeni veli, a ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha gospodara svoga, Allahov poslanik sallallahu ve wasallam kaže ispuni emanet ispuni je prema onome ko ti je povjerenje ukazao i na obmanju onoga tko je tebe obmanuo i rekao je sallallahu ve wasallam ne ima imana onaj ko nema emaneta i rekao je Allahov poslanik sallallahu ve wasallam tri su znaka munafika kada govori laže, kada obeća iznevjeri i kada mu se nešto povjeri i pronevjeri. Mnogobrojni su hadisi koji govore o ovoj temi. Pa bojte se Allaha, čuvajući vaše emanete, vodeći brigu o njima, izvršavajući ih, jer stvar je emaneta ozbiljna i teška, a opasnost njihove pronevjere strašna i velika, a nema nikoga od vas a da mu nije ukazano povjerenje nad njegovom vjerom, njegovom imovinom, porodicom i braćom muslimanima. Zato se Allaha bojite i molite ga da vas pomogne u preuzimanju tih amaneta i snošenju odgovornosti za njih. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nam poveća uputu. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje nama i svim muslimanima. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva fitne u vjeri. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u preuzimanju ovih emaneta i slošenju odgovornosti za njih. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i da nas uputi i pomogne da je slijedimo. Volim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam pokaže pogrešne puteve pogrešnim i da nas pomogne da ih izbjegnemo. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da u naša srca ulije ljubav prema imanu i da naša srca napuni mržnjom prema kufru. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide, da bude uz njih i sa njima, da ih ojača, da njihovo oružje učini precizni da se pobrine za njihovog neprijatelja. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da razjedini kafirske skupine, da oslabi njihovu snagu, da ubaci strah u njihova srca. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da vrati ponos muslimanima, da njome bude uništeno Allahov neprijatelj. Volim Allaha tabaraka wa ta'ala da uništi vođe nepravde i poniženja, Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ukloni vođe nepravde i poniženja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oslobodi svetinja muslimana iz ruku kafira. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da pomogne izbavi našu braću koja su po zatvorima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da je učini nepokolebljivim u njihovoj veri, Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da se pobrine za one, za one koji zlostavljaju da je uništi svojom snagom i svemoći. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva ispravnu ulemu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva ispravnu ulemu da je učini iskrenim i neumornim pozivačima na Allahovu putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše stope učini čvrstim na dan kad će mnoge stope izgubiti čvrstinu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da dobro dunjaluka i dobro ahirata da nas sačuva džehennemske vatre, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džehennemske vatre, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje ovom skupu, da nam grijehe oprosti, da nas uvede u džennete u društvu poslanika, ispredni šehida i dobri ljudi, naša posljedna dova, alhamdulillah, rabbil alamin, tumu salam. نفسي تشتكي الوهنا تبغي بصيصا هنا ترجو النجاة هنا فلا ترى غير أنوار الهدى سكنا وعند عتبكم يا رب تنسدلوا Svi putevi će biti zatvorani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Соба Пут Вјерника Посетите нас на www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove krelešanu uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba Put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelšanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي أوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارق putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.